بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر الله مجاهد الله مهاجر الله وبسنج الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله نين كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية دن مز birinchi juzning muqaddimasida davom etyapti alhamdulillah. Bugungi darsimizning unvoni 3 jihodiy avlodlar uchun ekan. Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytadiki, bugungi kunda kofirlar bilan kurashimiz qattiqlashdi, tezlashdi, qizdi va men e'tiqod qilaman, umid qilaman. ki bir yangi jihodiy avlod tug'lar ekan. Xosatan 11-sentyabrning voqeasi, Iroqqa bo'lgan hujumi va Falastinda Isroilga qarshi boshlangan intifoda shu narsalar musulmon ummatda bir qo'yg'onishni paydo qildi. Va hol shuki mu'minlar, ahli iymonlar ularning partalarida bor hamma o'qlarni ishlatib bo'ldilar. Va ummat tomosha qilib o'tiribdi. Buning ikkita sababi bor. Ahli ilmlarning jim bo'lishligi va hokimlarning zulmi va ishlashdan falj qilib tashlashligi. Bu sabablar uchun ummat tomoshabin bo'lib turibdi. Lekin shunday bo'lsa ham bor. Ke bir yangi avlod chiqadi. So'ngra ustoz aytadiki, jihad maydonida biz zamonamizda Usmoniy xilofat suqut bo'lgandan keyin ikkita jihodiy avlod o'tib ketdi. Birinchisi 60-yil milodining boshidan 70-yil milodining oxirigacha, ya'ni 20 yil ularning xizmatlari davom etdi. urug' qo'yganlar bular. So'ngra 80-yil milodiydan boshlab 2000-yil milodiygacha ikkinchi avlodning ishlari davom etdi va ular shu jihad daraxtini o'stirgan. Endi mana 2000-yil milodiydan keyin 3-avlodning o'rni boshlanar ekan. Ustoz aytadiki, birinchi avlod va ikkinchi avlodning jihad qurbonligi va tajribalarini men inshaalloh 6-faslda aytaman. Ular birinchi jihodiy avlod jihod urug'ini qo'ygan. Ikkinchi avlod uni davom ettirgan. Xosatan Afg'oniston jihodi shu jihodni avjiga chiqargan. So'ngra shu jihodning urug'lari ta'sirlari Bosniya, Chechniyagacha borib ketgan. Somaliya va hokazo davlatlarga Afrika, Amerika, Yevropa hamma joyga borgan bu urug'lar. Va bu jihodiy avlodlar Afg'onistonda ikki marta jihodga keldilar. Hattoki islomiy imoratni ham qurib berdilar. Va oxir 3-chi jihodiy avlod bularga qo'shildi. Va bularning qurbonliklariga guvoh bo'ldi. Endi 11-sentyabr voqeasi bo'ldi. Shu voqea bo'lgandan keyin ikkinchi jihodiy avlod imtihon tandirga kirib ketdi va ko'p mashaqqatlarga duchor bo'ldi. Va bu 21-asrda ularning qatlomi bo'ldi. Ha, ozgina kadarlar, rahbarlar va yaq bu salomat qoldilar. Ammo aksar ikkinchi avlod shahid bo'lib ketgan. Va men yaqinan e'tiqod qilaman. Albatta shuni zarur deb bilaman ki 3-chi avlod oldin o'tib ketgan salaflarning tajribalaridan foydalansin. Shuni zarur deb bilaman. Ularning tajribalarini tushunsin. Ular qanday ishlagan shuni bilsin. va ular shu jihad bayrog'ini qanday mushkil holatlarda ko'targanlar shuni tushunsin. Zeraki bu 3-avlod ham bir shunday jangga kirib ketyaptiki, ki bu ko'p mushkil vaqtda bo'lyapti va bularning dushmani bilan muvozanat ko'p xatarlik ekan. Unda helikopter bor, vertolyot, samolyot, tankalar va hamma narsa bor unda. Ammo bularda Kalashnikov bor, yana bir ikkita qurollar bor. Shuning uchun shu 3-avlod oldin o'tib ketgan salaf solihlarning tajribalaridan foydalansin. Ko'p zarur bu. Ustoz aytadiki, men chunki bu ikkinchi avlodlardan qolib ketgan bir odamman. Shuning uchun zarur deb bilamanki, yangi kelyotgan avlodlarimizga, farzandlarimizga ba'zi omonatlarni topshirib ketaylik. Va shu kitobni men omonat deb hisoblayman. Shuning uchun shuni yozganman. Manhaj, fikr, harakat, tarix buni bilishlik uchun. Toki shu kitob ularga shu omonatni ko'tarishga yordam bersin. Ularga yo'lini ko'rsatib bersin. Yana noldan boshlamasin ular. Zeraki shu yo'limiz asharatu alaf shuhada. 10 minglab shahidlarning qonidan bo'yilgan. Yana noldan boshlashga hojat yo'q. Ular salaf solihlarimiz shu tog'utlarga qarshi kurashganlar va shu orqali ko'p mashaqqatlarga duch kelganlar. Ularning tajribalaridan foydalanaylik, noldan boshlamaylik. إذ لا بد لجيل الجهاد القادم من معرفة جذوره Shuning uchun zarur bo'ladiki, yangi keladigan avlod, jihodiy avlod shuni bilsin, ki bu jihadning asli nima ekan? Yildizi nima ekan? Va salaf solihlarimizning tajribasi qanday bo'lgan ekan? Va ularning fikri va tajribaviy va rahbariyati tajribalarining nurlar orqali yursan bular. Ular yoritib bergan yo'lni. Shunda yursan ular. Va shu jang nima uchun boshlangan shuni tushunsin ular. Yildizni ham tushunsin, tarixini ham tushunsin, maqsadini ham tushunsin. Ko'r-ko'rani ishlarni qilmasinlar. Bu zamonamizdagi inqilobiy va jihodiy jamoatlar, tahriklar 20-asrning boshidan boshlangan shu safar. Bunda ko'p chiroyli tajribalari bor. Ular xato qildimi, to'g'ri qildimi bundan qat'i nazar. So'ngra 60-yil milodiydan mana hozirgacha ularning tajribalarining ichida darslari bor, ibratlari bor, manhaj bor, fikr bor, bayroq bor. ولا بد للجيل الجهادي القادم أن يبني عليها والبتة kelajak avlod shunga o'zining ishini bino qilish kerak. Shunga asoslash kerak. La budda lahu awwalan an ya'rifaha tarixan wa manhajan. Albatta u shu yo'lning tarixini va manhajini bilish kerak. toki u ham shu karvonga qo'shilib ketsin. Ularning tushi ham nima bo'lgan? Ki bir xilofat o'rnataylik. Va islom dinini Allohning yerida hokim qilaylik. Sizlarning maqsadlaringiz ham shu. Shuning uchun ularning tajribalariga asoslab qo'yinglar. Ularning tajribalariga binoni qo'yinglar. Ustoz aytadiki, men ko'p harakat qilganmanki, shu kitob lo'nda bo'lsin. Tushunali bo'lyaptimi? Ke shuning ichida ummatning umumiy tarixini ham aytamiz va ummatga kelgan musibatlarni ham aytamiz va ummatning umumi yurish turishini ham aytamiz. Qanday safarni davom etyapti ummat. Lekin ijmoliy aytamiz va xosatan siyosiy holatlarni ham aytamiz. Zeraki siyosiy holatni bilishlik uchun ko'p asosiy narsalar bor. La budda li jilil al qadim wal qaimin alayhi min fa min ma'rifatin va fahmi majriyatihi. Va albatta kelajak avlod va jihodni boshlaymiz deb niyat qilib turgan avlod. Shuni bilish kerak va tarixda o'tib ketgan voqealardan ibrat olish kerak. Ma'rifat bo'lish kerak ma'lumot. Va shu tarixni biz arablar va musulmonlarning yangi tarixi deb nomlab qo'ysak bo'ladi. 1924-yil milodiyda Usmoniy xilofat suqut bo'ldi. Usmoniy xilofat suqut bo'lgandan keyin hozirgacha bo'lgan shu tarixni biz arablar va musulmonlarning yangi tarixi deb nom qo'ysak bo'ladi. Va shuni biz bilishimiz kerak. Va biz shuni ham bilishimiz kerakki, bizga azaldan dushman bo'lgan bu rumliklar. Bular qanday edi va zamonaviy rumliklar kimlar ekan? Buni ham biz tushunishimiz kerak. Shuning uchun biz oldan bo'lgan rumliklar bilan janglarni bilishimiz kerak, shu ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Ular nima uchun bizga hujum qilgan edi? Sabab nima edi? Maqsad nima edi? G'oya nima edi? Va biz qanday kurashganmiz va qanday difo qilganmiz, qanday himoya qilganmiz? Biz ota bobolarimiz shu kurashda qanday tur bergan va xulosatu durusil intisorat val hazaim abara tilkal malahim amrun muhimun jiddan va o'sha vaqtda bo'lgan g'alabalar, mag'lubiyatlar buning ichida bizga katta darslar bor. Va shu ko'p muhim biz uchun, kelajak safar uchun bizga shu ma'lumot ko'p muhim birodarlar. Biz bilishimiz kerak buni. Nima qilamiz siyosiy darslarni o'qib deydi. Qur'on hadisdan siz kam kam aytyapsiz deydi. Va Amerika Isroilni ko'p aytasiz deydi. Birodarlar, bu Amerika Isroilga qarshi jang qilish, bu biz Qur'onimizda borda. Shu uchun aytamizda. Agar faqat yahudiysak, nasroni desek, undan keyin u kim ekan aytmasak, qanday bo'ladi? Mana qaranglar, birodarlar, Musa alayhisolatu vasallamga qarshi kurash qilishga kelgan Firavnning sohirgirlari iymon keltirganda nima deganlar? Amanna bi robbil alamin. Ke biz robbil alaminga iymon keltirdik. endi bu yerda shubha bor edi zeraki fir'avn ham o'zini robbil alamin der edi shuning uchun ular shu shubhani daf qilish uchun robbi musa va harun deb oshkor qilib tashlaganlar yo'q robbil alamindan fir'avn murod emas balki musa va harun alayhimassalot vassalomning robbiga o'sha Allohga biz iymon keltirdik demoqchimiz. Shuning uchun birodarlar, Qur'on Karimdan Yahudiylar unday ekan, Nasroniylar bunday ekan va hadislardan ko'p narsalarni aytsak, lekin buni voqilikka tatbiq qilmasak, qanday tushunarmiz? Shuning uchun birodirlar, biz shu siyosatni albatta tushunishimiz kerak. Bu siyosat dinimizdan. Hozir ba'zi odamlar aytadilar-ki, siyosiy gaplarni aytmaymiz, faqat diniy gaplarni aytamiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bu ajoyib gap ekan. O'zi dinimiz siyosat ekan siyosatimiz dindan ekan Ajib gap ekan bu. Bu gap aslan asosan Darwin va Karl marks bularning falsafasidan chiqqan. Ki din boshqa, dunyo boshqa, siyosat boshqa, shariat boshqa. Ammo biz unday emasmiz. Alhamdulillah. Biz uchun siyosat din, din siyosat. Shuning uchun biz aytamizki, biz demokratizmga la'nat qilamiz, zeraki u bizdan emas u. Ammo bizda o'zimizda islomiy siyosatimiz bor. Uni biz tushunishimiz kerak. Aşiddao alel kuffar ruhamao baynahum shu siyosatning shiori ekan. Kofirlarga qattiq turamiz va o'zaro mehribon yuramiz. Siyosatimiz shu. Kim boshini Alloh taolaning huzuriga egib qo'ysa, hurmat qilamiz. Va kim sarkashlik qilsa, kesib tashlashga harakat qilamiz. ki biz jundullohmiz, Allohning lashkarimiz. Va ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Va Alloh taolaning qancha jundlari bor, qancha lashkarlari bor, uni faqat o'zi biladi Alloh taolo. Shuning uchun birodarlar, biz mujohidmiz, alhamdulillah. Biz shu siyosatni tushunishimiz kerak demoqchi ustoz. Inna fahma zalika va rabtahu bi tarix as-sira'i kullihi. Bu siyosatni tushunish, bu kurash tarixini tushunish va bugungi kunda ko'rinib turgan olamiy nizom buning yildiziga borish qanday bu vujudga keldi shu hamma narsalarni tushunish bu haq va botilning orasida bo'layotgan kurashning asosidir buni tushunmasdan kurash boshlab ketsak ko'p uzoqqa bormaydi biz shuni bilib olishimiz kerakki bu adovat azaliy adovat bu bu bizga non bermayotganligi uchun emas bu bizga bu neftimizni o'g'irlab olib ketayotganligi uchun emas faqat bo'ldi neftlaringizni qaytarib beramiz urushmanglar desa yo'q yo'q bu azaliy adovatimiz bor bular bilan azaldan bular kofir biz musulmon musulmon kofir albatta urushadi shu siyosatni biz tushunishimiz kerak urushmasa jizyo berib zalil bo'lib xor bo'lib rasvo bo'lib yashash kerak u imma muslimun aw musalimun deydi bu bashariyat bu koinotga kelgandan beri Shu kurash davom etyapti, birodirlar. Va shu kurash qiyomatgacha davom etadi. Tinchlik bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin degan gaplar bu lag'u gaplar. Albatta kurash bo'ladi. Biz qilmasak boshqalar qiladi. Va ular zohirin alal haq bo'ladi. Haq ustida g'olib bo'lib kofirlarga qarshi jang qilib turadi. Bu siyosat bilan ishimiz yo'q degan birodirlar sufi bo'lib ketyapti, birodirlar. Siyosat uzda jihodimiz bu siyosat birodirlar. Biz butun dunyoning xaritasini almashtirmoqchimiz. Inshaalloh. Butun dunyoning xaritasini o'zgartirib bu har xil sariq, qizil, ko'k va hokazo bayroqlarni yo'q qilib faqat Alloh taolaning kalimasini o'rnatmoqchimiz. Alloh taolaning bayrog'ini o'rnatmoqchimiz. Butun dunyoda shu azimat bilan chiqqanmiz alhamdulillah. Endi siyosat degan shu-da. Siyosat shu bo'lsa, albatta biz siyosatni tushunishimiz kerak. Dushman nima uchun urushyapti va biz nima uchun iyib turib biz har kun? Salaf solihlarimiz nima uchun g'olib edi, biz nima uchun mag'lub bo'lib ketdik? Bu kofirlar oldan bizga cho'ri bo'lib, qul bo'lib yashagan, bugun biz cho'ri va quldan ham battar bo'lib yashayapmiz. Bu siyosatlarni tushunmasak, birodarlar, biz shu musibatlardan chiqolmaymiz Shuning uchun birodarlar, Ustoz aytadiki, shu siyosatni tushunishlik uchun men shu kitobni yozyapman. Yana ustoz bu yerda bir narsani aytadiki, agar oddiy mujohid, oddiy mujohid shu siyosatdan va darslardan va tajribalardan ko'p narsalarni bilmasa mayli deylik. Ammo sanoqlik mujohidlar jihad maydonini boshqaramiz deganlar va kelajak avlodlarga shu omonatni 100% topshiramiz deganlar. Shu ilmdan nasibsiz bo'lsa, shu hikmatlarni, ibratlarni bilmasa, bu bo'lmaydi. Bu yerda ustoz aslan bir narsaga ishora qildiki, hammalaringiz bir yangi avlodsizlar. Oddiy bo'lsin ya rahbar bo'lsin. Hammalaringiz bilishlaringiz kerak. Tushunishlaringiz kerak. Shunga binoan ustoz aytadiki, shu kitobdan yarimdan ham ko'pi shu siyosat to'g'risida ekan. Bu jang nima uchun bo'lyapti? Kim kim bilan jangimiz bo'lgan? Va tajribalarimiz qanday bo'lgan? Birinchi juz shu-ku. Lekin muxtasar qilib yozaman dedi. Naam mu'jiza rag'ma dakhamatiha. Bu kitob katta bo'lib qoldi, lekin bu muxtasar dedi. 1600 sahifadan iborat kitob ekan bu, lekin ustoz aytadiki, bu muxtasar bu. Va haqiqat ham shu. Hozir misol uchun 40 yildan beri jihad qilayotgan jamoatlar to'g'risida ustoz 2 sahifa 2 sahifa yozgan. Lekin u jamoatlari o'zlari agar yozsalar, shuncha shahidlarimiz, u shahidlarning axloqlari, u shahidlarning qurbonliklari, ularning biografiyalarini va ularning boshqa ma'lumotlarini faqat shahidlarini yozamiz desa, vallohu alam ming sahifadan o'tib ketadi. Shuning uchun haqiqatan muxtasar ekanda birodirlar bu. Bu karvon butun islom ummatida turgan va yurgan va qurbonlik bergan. Faqat afg'on jihodni aytamiz desangiz, minglab sahifa yozishingiz kerak. Abdulla Abdulloh Azam rahimahullohning kitobi bor, Ad-Dakhairul Azam. necha ming sahifadan iborat ekan, hozir esimda yo'q. Va ustoz ham o'zi aytadi, men Afg'oniston jihod to'g'risida xos yozishim kerak. Shuning uchun birodarlar, bu muxtasar kitob o'zi. Shundan charchab ketmanglar. Ya Alloh, bu kitob tugamas ekan. Qanday qilib bundan ham muxtasar bo'lsin? Oxir 40 yildan beri ishlangan, qon berilgan, yaradarlar bor, shahidlar bor, yetimlar bor, qancha qurbonliklar bor. Va shuning orasida tajribalar, ibratlar, darslar, qissalar qancha narsalar bor. Va rosta inson agar shu kitobni avvaldan oxirigacha tugatib qo'ysa, chanqoqlik qoladi. Yana ham ko'p narsalar qolib ketdi bu. Shuning uchun birodarlar, zerikmay biz ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Zerikmasdan shunday tajribalik bir odam yozgan shu kitobga ahamiyat berishimiz kerak. Ustoz bu yerda bir nuqtani aytdi. ومن شنجا كوب تختمارشمان لقد أصبحت المعرفة أهم أسلحة هذا العصر علم بلشليك شو زمانانين مهم قرال لردن حساب لنا ده وعلم خا شرعي بوسن عسكري بوسن دنياوي بوسن ديني بوسن عقيدوي بوسن فقهي بوسن قندي بوسن معرفة ديگن كلمان وصالش لتبيرتن Bilishlik. U bilishlikning ichida hamma ilmlar o'z-o'ziga kiradi inshaalloh. Endi shunga quloq solinglar. ولا يمكن أن يقود الجهلة هذا الصراع مهما كان من إخلاصهم المفترض وجاهلlar, bilimsizlar, ilm yo'q odamlar shu kurashni boshqarilmaydi. Mumkin emas dedi. La yumkin dedi. shu kurashni, shu olamiy jihodni johillar, ilmsiz odamlar boshqarilmaydilar. Mahma kana min ixlosihim al-muftarad. Ularning farz qilingan ixlosi qancha ko'p bo'lsa ham, ularning taxminida bor ixlos qancha ko'p bo'lsa ham, ilmi bo'lmasa, bular shu kurashni boshqarilmaydilar. Albatta ilmlik odamlar shu kurashni boshqarish kerak. u ilm shar'iy bo'ladimi askariy bo'ladimi siyosiy bo'ladimi istixboroti bo'ladimi hammasiga ega bo'lish kerak odam ilm yo'q odamlar boshiga chiqsa shuni men oldin imtihon deb bilardim lekin tajribamiz shuni isbot qildiki bu allohning azobidir ilmsiz insonlar agar shu jihodiy tartiblarni boshqarsa buning musibatlari ko'p bo'lar ekan va yaxshiliklari kam bo'lar ekan. Buning achchiq mevalari ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun birodarlar, biz shuni ko'p yaxshi bilib olishimiz kerak. Biz kimga ergashyapmiz? Ilmlik odamlargami yo beilm odamlargami? Faqat tajribasi bor deb yursak bo'lmaydi. Tajriba albatta ilm asosiga asoslanib turish kerak. Agar ilm bo'lmasa, Shu gapni men ko'p takror qilganman, yana ham takror qilaman. Ilmsiz mujohidlar xatarlik bo'ladilar. Va jihodsiz olimlar ham xatarlik bo'ladilar. Va toifa mansura qiyomatgacha haq ustida turib g'olib bo'lib jihad qiladigan toifaning sifati ham shu birodirlar. Ki ularda ilm ham bo'ladi, jihad ham bo'ladi. Ilm bo'lsa u, jihad bo'lmasa Buning oqibati nauzu billah munofiqlik bo'ladi. Biladi, lekin aytmaydi. Tilida boshqa narsa, dilida boshqa narsa. Munofiqlik shuda. Ya munofiqning dumi chiqadimi? Munofiqlik shu. Tilida boshqa narsa, dilida boshqa narsa. Alloh saqlasin. Va ammo jihad bo'lsa, ilmi bo'lmasa, bu ham kam xatarlik emas. Buning oqibati xiyonat bo'lish mumkin, birodirlar. Nauzu billah. shahidlarning qoniga, yetimlarning nolasiga, bevalarning ohi faryodiga xiyonat bo'lish mumkin. Baytul molga xiyonat bo'lish mumkin. Ahadlarga xiyonat bo'lish mumkin. Alloh taolaga berilgan kitob va sunnat asosiga ahad bularga xiyonat bo'lish mumkin. Zeraki ilmi yo'q. Jihad qilyapman deb ko'p xatolarni qilib tashlaydi. Undan keyin biron kishi nasihat qilsa, g'urur ham qiladi. E, siz jihad qilmaysiz, biz o'zimiz bilamiz. Qancha odamlar biz biz deb buz bo'lib ketdilar. Bu biz bilamiz degan gap bu noto'g'ri gap bu. Ha, sizlar bizga nasihat qilinglar. Ozgina pas bo'lib o'tiraylik. Dunyoda faqat biz emas mu'min. Dunyoda faqat biz emas musulmon. Dunyoda faqat biz emas mujohid. shu yo'l Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zamonasida davom etyapti, birodirlar. Shu ummatda va undan oldin ham davom etgan. Biz yangi emasmiz shu maydonda. Biz qilganmiz va biz qilganmiz va biz qilganmiz, endi buz bo'lib ketamizda. Biz qilmaganmiz. Alloh taolaning fazli bo'ldi xolos, birodirlar. Alloh taolaning yordami bo'ldi xolos. Bo'lmasa biz hech kim emasmiz. Oya o'tib ketgan mozimizni va vaqtimizni unutib qo'ydikmi? Biz qanday edik? Bu gaplardan hech kim xafa bo'lmasin. Men o'zimdan boshlayman. Madrasalarda dars berar edik. Parvezni ham musulmon der edik. Demokratizmni ham yaxshi tushunmas edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratini amalimizda ko'rmas edik. Alhamdulillah ko'rdik. Birodirlar, bizdan hech kim g'urur qilmaslik kerak. Bizga faqat Alloh taolaning fazli bo'ldi. Bo'lmasa har kim o'zining mozisini va o'tgan vaqtini agar islasa, inshaalloh yaxshi holatga kelib qoladi. Bizdan qancha odamlar qancha xatarlik zalolatlarda ham bo'lgan. U gunohlarni bir islab odam yig'lasa inshaalloh bo'ladi. Va qancha odamlar dunyodor bo'lib, dunyoga berilib ketganlar. Va shunday vazifalar, shunday ishlarni ham qilganki, hozir agar uni hozir uni o'zi eslasa ham xijolat bo'ladi. Misol uchun, ba'zilar rassom bo'lganlar, ba'zilar kabob sotib yurganlar va ba'zilar bozorda tijorat qilib yurganlar va ba'zilar gitarist bo'lganlar va ba'zilar musiqa bilan shug'ullanganlar. Va hokazo qancha ishlar bor. Biz ham oxir o'sha muhitdan chiqdik. Nima uchun biz bugun ularni pas qarayapmiz? Ularni haqir sanayapmiz va o'zimiz ozmas qilgan arzmaydigan vallohu alam Alloh taolaning huzurida qabul bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, uni ham bilmaymiz. Shunga g'urur qilib o'tirsak, bu qanday bo'ladi? Vallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'raganda payg'ambar alayhisalotu vassallam aytganlarki, bu oyat shunday odamlar to'g'risidaki, ular solih amallarni qiladi, yaxshi amallarni qiladi, lekin ularning qalblari qo'rqib turadi. Nimaga? Zeraki ular Alloh taolaning huzuriga qaytadilar. Biz bilmaymiz. Namozlarimiz, rozalarimiz, jihodlarimiz, qurbonliklarimiz qabul bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi xabarimiz yo'q. Shuning uchun birodarlar, payg'ambar alayhissalotu vasallam aytganlar-ku ke fulonun shahid deb aytmanglar aniq inshaalloh deinglar ma'lumotimiz yo'q u dunyodan xabarimiz yo'q nima uchun oxir shu g'urur bo'ladi biz unday qildik biz bunday qildik yo'q birodarlar johillik ilmsizlik bu ko'p xatarlik kasallik birodarlar ahli ilmlarni behurmat qilishlik va ahli ilmlarni xor va rasvo qilishlik bu ilm olishdan tusadi. Bu bir tabiiy narsaki siz ahli ilmlarni agar rasvo qilsangiz, xorlasangiz qanday qilib ilm olasiz? Va halaki Alloh taolaning habibi Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Va innal malaikata latadaw ajnihataha li talibil ilm." Farishtalar o'zlarining qanotlarini talibi ilmning qadam ostida qo'yadi. Va dengizlarda bor baliqlar ham hattoki va hasharotlar ham hattoki dunyoda bor har xil hayvonlar bu tolibi ilmga duo qiladi. Dunyoda hamma narsa mal'un dedi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Illa al-alim val mutaallim va man walahuma. Magar alim va tolibi ilm va kimki bu ikkisiga muhabbat qilsa. Bo'ldi. Dunyoda boshqa yaxshi narsa yo'q. Ahli ilmlarga ergishsak, bu jihodimiz, bu kurashimiz to'g'ri yuradi. Agar boshchilik va kalit jahillarga topshirilsa, albatta avariya qiladi. Bir oddiy misolni beraman. Mana mashina turibdi. Shu mashinada agar haydashni bilmasa, siz o'tirishga qo'yasizmi rolga? Rolga o'sha odamni o'tirishga qo'yasizmi? Qo'ymaysiz. Agar qo'ysangiz, ya molga ziyon bo'ladi, ya jonga ziyon bo'ladi. Lekin birodarlar, ilmsiz odamlar agar bironta jihodiy jamoat yoki guruhni boshqaramiz desa, ular iymonga ziyon qiladilar. Va ko'p yaxshi ma'lum ki jon, mol bu hamma narsa yana qaytadan olsa bo'ladi. Molni yana kasb qilsangiz bo'ladi va jonni Alloh taolay yana tiriltirib beradi. Ammo iymonchi Bu xatarlik masala, birodirlar. Shuning uchun biz shuni ko'p yaxshi ko'rishimiz kerak. Biz kimga itoat qilyapmiz? Biz kimga ergishyapmiz? Ilmlik odamlarmi? Ahli ilmlarga hurmat qiladiganlarmi? Ahli ilmlarga itoat qilib yuradigan odamlarmi? Ya nafsida kelgan va xohlagan narsalarni bu shariat deb yurib ketadigan odamlarmi? Birodarlar, ehtiyot bo'laylik. Bu jihad safarimiz ko'p xatarlik bu. Buni tushuntirish uchun, ya'ni qanday bu safar xatarlik ekan, buni tushuntirish uchun ba'zi ustozlarimiz shunda misol berar edilar. Agar siz velosiped minib yursangiz, yiqilsangiz mumkin ozgina yarador bo'lasiz. Agar qattiqroq yiqilgan bo'lsangiz, agar motorsikldan yiqilgan bo'lsangiz, ham salomat qolishingiz mumkin. Va mashina bo'lsa avariyada Jon chiqib ketsa ham jasad salomat bo'ladi. Lekin bu yerda nima narsada farq bor? Tezlikda. Velosiped sekin ekan, uning avariyasi ham yengil ekan. Motorsikl undan tezroq ekan, uning avariyasi ham xatarlikroq ekan. Va hokazo ila oxirihi. Ammo tayyora sayyoralar 2 kunda olib boradigan joyga bu tayyora 2 soatda oborib qo'yadi. Safar ko'p tez, lekin avariya bo'lsa-chi? Mana Maleziyaning tayyorasi yo'qoldi, hozirgacha ma'lumot yo'q. Suyaklar emas, o'zi tayyora yo'q. 250 ga yaqin odamlar yo'qolib ketdi. Tayyora bilan birga. Hozirgacha ma'lumot yo'q. Xuddi shunday birodarlar, al-jihadu muxtasaru tariqil janna. Bu jihad jannatning eng lo'nda yo'li ekan. namoz, ro'za, zakot, haj bu hammasi bilan siz jannatga borasiz inshaalloh. Lekin sekin-sekin. Ammo jihad maydoniga kelsangiz, bugun keldingiz, shahid bo'ldingiz, bo'ldi inshaalloh to'g'ri jannatga kirib ketasiz. Bir rakat namoz o'qimagan odam ham jannatga kirib ketadi inshaalloh. Va bu to'g'risida misollar ko'p sahobalarning hayotida. U cho'ponning misolini inshaalloh eslaysizlar. Bir rakat namoz ham o'qimagan, jihad maydoniga kirdi, shahid bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, innahu min mulukil janna. Bu jannatning podshohlaridandir deydilar. Sallallohu alayhi vasallam. Va roziyallohu anhu. Mana birodarlar, bu jihad safari tezda sizni inshaalloh jannatga olib boradi. Ammo xatarlik ham. Bir avariya bo'ldimi? Bo'ldi. Boshqa try again yo'q. Boshqatdan qiling degan yozuv chiqmaydi. Na'udhu billah, thumma na'udhu billah. Allah ta'ala gunohlarimizni kechirsin. Alloh ta'ala hammamizni Allohning haqiqi bandalardan, iymonlik bandalardan qilsin. Ozgina ixlosimiz qishayib ketgan vaqtida agar ustimizda bir bomba tushsa, ya birodirlarning orasida bir granata portalab ketsa, o'sha vaqtda biz dunyodan o'tib ketsakchi. tiray egan bormi? Boshqatdan qiling degan gap bormi? Yo'q. Iymonimizda agar mushkilot tug'ilgan bo'lsa, boshqatdan qiling degan yo'l yo'q. Shuning uchun birodirlar, jihad maydoniga kelyapsizlar, xush kelibsizlar. Alloh taolosi sizlarni shaytonlik siyosat va tog'utlarning hukumat, fahshbozlik, yomonlik botqoqlardan chiqarib jihod maydonga olib keldi. Hijrat maydonga olib keldi. Bu bir nurlik yo'l bu. Bu bir ruhni jonlantiradigan yo'l ekan. Ruhga jon keladi. Kuchayadi insonning iymoni. Insonning iymoni ziyoda bo'ladi. Bu yo'lga kelgandan keyin inshaalloh. Va biz yuganimizni agar bir johil odamga topshirib qo'ysak, endi mushkilot boshlanadi. zeraka o'zi ham bilmaydi va siz bilmaysiz. Men tajribam bor deb sizni yana boshqa botqoqqa botirib tashlaydi. Siz ko'p yaxshi yuribman deb o'ylaysiz, ammo unday bo'lmasa kerak. Shuning uchun birodirlar, sizlarga shu nasihatni shu jihad maydonida yurgan bir ojiz, g'arib odam aytayapti. Va hech qanday dunyoviy manfaatni sizlardan kutmaydi. Faqat duo qilishni so'raydi. Kay Alloh taolo biz gunohlarimizni kechirsin. Alloh taolo bizdan bo'lgan kamchiliklarni kechirsin. Bandalar uchun alhamdulillah hech narsa qilmaganmiz. Allohning rizosi uchun qilishga harakat qilganmiz, kamchiliklar bo'ldi. Wa akharun atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a. Gunohlarimizni tan olamiz. Yaxshi ishlar va yomon ishlar aralashib ketdi. Yaxshi amallar va yomon amallar aralashib ketdi. Asallohu an yatuba alayhim. Alloh taolo inshaalloh tavbamizni qabul qiladi va kechiradi. Innalloha g'afurur rahim. Va biz hamma birodarlarni shunga chaqiramiz. Ey birodarlar, agar xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaning huzuriga pushaymon bo'laylik. Alloh taolaning huzuriga borib o'tiraylik. Alloh taolaning huzurida o'tirib yig'laylik. Alloh taolaning oldida o'tirib pushaymon bo'laylik. Janjallashmaylik. Biz ularni ko'p yaxshi bilamiz degan gaplardan qaytaylik. Biz o'zimizni yaxshi bilamizmi, shunga tafakkur qilaylik. Al-ujbu da'un qatil. Bu g'urur zahar ekan deydi ahli ilmlar. G'urur Birodarlar, bu g'urur amallarimizni habata qilishga sababchi bo'lishi mumkin. Man qala fulanun halak fa huwa ahlakuhum. Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qaysi odamga aytsa, odamlar halok bo'ldilar, u ulardan eng katta halok bo'lgan odamdir. Odamlar barbod bo'lib ketdilar, taboh bo'ldilar, bekorchi bular. Biz ularni ko'p yaxshi bilamiz. Biz hech unday odamlar o'zlarini yaxshi bilmaydilar. Shuning uchun birodirlar, johillardan uzoq bo'lishga tavsiya qilaman. ilmi yo'q shariatni yaxshi tushunmaydigan ya tushunib jamoatning siyosatiga burib qo'yadiganlardan uzoq yuringlar. U qaysi joyda bo'lsa ham, qayerda shunday odamlar topilsa, ulardan uzoq yuringlar. Gap o'zining egasini topadi. Bizga xos odamlar bu yerda muxotib emas. Xos guruhlar muxotib emas. Bu ishlar bugun Al-Jazoirdan boshlab hozirgacha davom etyapti. Usab Musab Suri 6-faslda Al-Jazoirda bo'lgan voqealarni aytganlar. Va hokazo ko'p diyorlarda shunda voqealar bo'lishi mumkin. Bu qaysi jamoat bo'ladi yoki qaysi odamlar bo'ladi, bulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Gunohlarimizga yig'laylik, birodirlar. Xato kamchiliklarimizni to'g'rilaylik, birodirlar. Biz Alloh taolaga hech qanday minnat qilmaganmiz. yamunnun alayka an aslamu bular ya muhammad sizga minnat qiladilar ke ular musulmon bo'ldilar qul la tamunnu alayya islamakum bularga ayting ke sizlar menga islomingizni minnat qilmanglar balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iymon in kuntum sodiqin balki alloh taolo sizlarga minnat qiladiki Sizlarga Alloh taolo hidoyat qildi. Sizlarga yo'l ko'rsatdi. Agar sizlar sodiq bo'lsanglar, agar sizlar rost bo'lsanglar, agar sizlar haqiqatda mu'min bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga minnat qildi. Sizlar hech minnat qilmagansizlar dedi Alloh taolo bizga. La tamunnu alayhi islamakum. La tamunnu alayhi islamakum. Minnat qilmanglar. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iymon Alloh taolo sizlarga minnat qiladiki, Alloh taolo sizlarga iymon yo'lni ko'rsatdi. Bo'lmasa biz nima edik? Qanday yomon holatda yashagan edik? Nima uchun oxir biz g'ururlanamiz? Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ey iymon keltirganlar, Agar sizlar Alloh taolaning yo'lida jihad qilish uchun safar qilsanglar, fatabayyanu tahqiq qilinglar, tekshiringlar biron ta'amul qilishdan oldin. Va la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina. Va sizlarga biron kishi agar salom bersa, shunday demanglarki sen mu'min emassan. Sen qo'rqyapsan. Sen joningni saqlash uchun bizga salom beryapsan. Sen josussan, sen undaysan, sen bundaysan, shubha va shukuk bilan va shaklar bilan shu odamlarni nohaq o'ldirib tashamanglar. unda bor moli davlatlarni olish uchun, unda bor dunyo matolarini olish uchun uning joniga suiqasd qilmanglar. Tabtagun arzal hayatid dunya, sizlar dunyo matosini talab qilyapsizlarmi? Fa indallohi maghanim kathira. Sizlar dunyo somonini talab qilyapsizlar. Sizlar dunyo matoni talab qilyapsizlar. Va fa indallohi maghanim kathira. Vaholaki Alloh taolaning oldida ko'p ko'p g'animatlar bor birodirlar. Kazalika kuntum min qablu sizlar ham oldin shunda edilar. Famannallohu alaykum Alloh taolasi sizlarga minnat qildi. Fatabayyanu tekshiringlar. Tahqiq qilinglar. Ilm asosida yuringlar. Tajriba asosida emas. Tajriba bu ilmdan keyin keladi birodirlar. Ilmimiz yo'q, lekin tajribamiz bor, boshqarib olamiz. Yo'q, birodarlar. Bu tajriba asosida boshqarilmaydi shu jihad. Bu tajribalardan foydalansa bo'ladi. Ammo ilmsiz shu jihad boshqarilmaydi, birodarlar. Fatabayyanu ikki marta Alloh taolo shu oyatni aytayapti. Ikki marta. Shu oyatda Alloh taolo ikki marta shu tavsiyani, buyruqni tushiryapti, birodarlar. tekshiringlar, tekshiringlar, tahqiq qilinglar, ilm asosida yuringlar. Innalloha kana bima ta'maluna khabira. Dunyoda oyoq buyoq gaplar bilan odamlarni aldasa bo'ladi birodarlar. Dunyoda odamlarni tilning kuchi bilan va hunarlari bilan aldab tashasa bo'ladi birodarlar. Har xil pardalar bilan o'ranib u bu deb makr va hilalarni qilsa bo'ladi birodarlar. Ammo Allohning huzurida bu pardalar yirtilib ketadi. Allohning huzurida bu qo'llarimiz, oyoqlarimiz, a'zolarimiz gapirib beradi. Qur'on Karimda bor narsalar birodirlar bular. Antaqanallohu allazi antaqa kulla shay. Bu a'zolarimiz, bu qo'llarimiz, oyoqlarimiz, ko'zlarimiz o'zi-o'zi gapiradi birodirlar. Al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugun biz ularning og'izlariga mohr urib qo'yamiz, pichat urib qo'yamiz. Va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ularning oyoqlari, ularning qo'llari va ularning oyoqlari guvohlik beradiki, bular nima ishlarni qilyaptgan edilar. Va Hamim sajda surasida, suratu Fussilatda shu narsa ham borki, ularning hattoki terlari gapiradi. A'zolarimiz gapiradi, birodarlar, o'sha kunda. Inna Innalloha kana bima ta'maluna khabira. Alloh taolo sizlar nima ishlarni qilyapsizlar, hammalardan boxabardir. Birodirlar, Alloh taoladan taqvo qilaylik. Alloh taoladan qo'rqaylik. Bu dunyo ko'p uzoq davom etmaydi. Bu har xil gaplarimiz, bu hunarlarimiz va fanlarimiz ko'p uzoqga bormaydi. Aql bir shunday otki, yuguradi, yuguradi, yuguradi, lekin tog'ning cho'qqisiga chiqilmaydi. To'g'rimi? Undan keyin odam vahiyga muhtoj bo'ladi. Ilmga muhtoj bo'ladi. Ahli ilmlarga muhtoj bo'ladi. Birodirlar, Alloh taolaning huzuriga mutavajjih bo'laylik. Har kim o'zini tekshirsin. Har kim o'zini to'g'rilashga harakat qilsin. Bu da'vatni men birinchi o'zimga qilyapman. Men shu nasihatlarga ko'proq muhtojman. Alhamdulillah hech qanday g'alat niyatimiz yo'q. Biz mujohidlarning holatlarini ko'rsak xafa bo'lamiz. Yig'laymiz. Ke bular nima uchun ilm olmaydi? Nima uchun jihad maydonga kelib jihad maydonda bor ahli ilmlarga ergashmaydilar? Biz tajribaga ergashib yursak bo'lmaydi. Biz ilmga ergishishimiz kerak. Jihad maydonida bor ilmga chanqoq bo'lishimiz kerak va shuni olishga harakat qilishimiz kerak. Bo'lmasa ko'r-ko'rona yursak, bu xatarlik bo'ladi. Bayroqimiz ko'r bo'lsa, noma'lum bo'lsa, xatarlik bo'ladi. Ta'assub bo'lsa, xatarlik bo'ladi. Va oldin aytdikki, bu safarimiz tayyoraning safariga o'xshaydi va shu safarda bir avariya bo'ldimi undan keyin tiray again yo'q shuning uchun vaqtimiz bor ekan hayotimiz bor ekan g'arg'aratul mavt holatda masmiz ekan tavba qilaylik alloh taolaga tavba qilaylik alloh taolaga borib yig'laylik alloh taolaning huzurida o'tirib gunohlarimizga pushaymon bo'laylik o'zimizni ham isloh qilaylik va boshqalarning isloh uchun ham harakat qilaylik. Alloh taoladan so'rab qolamizki, Alloh taolo bizga ilmlik va ilmga ergishadigan va ilm asosida yuradigan amirlarni bersin. Va ilmsiz, bilimsiz yuradigan odamlardan najot bersin. Bu Alloh taolaning huzuriga biz duo qilamiz. kecha kunduzi duo qilamiz inshaalloh va har namozdan keyin duo qilamiz. Zeraki bu jihad mashinasi uni haydash uchun albatta ilm kerak. Ilm bo'lmasa xatarlik bo'ladi. Jihad bo'lmasa ilm xatarlik bo'ladi. Ilm bo'lmasa jihad xatarlik bo'ladi. Shuning uchun shu da'vatlarimizni eshitib Jami Azharda, Madina Munawvarada va Vayaq Biyaqda bor madrasalarda jihad qilmay o'tirgan odamlar xursand bo'lib ketmasinlar. Ki mana ularda ilm yo'q ekan, jihad qilmaslik kerak ekan. Yo'q, ularning ishi ham xatarlik. Ularning ishi ko'p xatarlik. ki Imom Ibn Taymiya rahimahulloh jihad qilmaydiganlarni qaysi qatorda yozgan bilasizlarmi? Imom Ibn Taymiya rahimahulloh jihad qilmaydiganlarni o'g'ri, boz fahash ishlarni qiladigan odam va jihod tark qiladigan odam deb shunday qilib yozib ketganlar o'shanda shubham yo'q Zina qiladigan odam ham harom ish qilyapti-da. Va bozlik qiladigan odam ham harom ish qilyapti-da. O'g'irlik qilyotgan odam ham harom ish qilyapti-da. Jihad qilmaydigan odam ham harom ish qilyapti. Va u boshqa jinsiy axloqiy gunohlari shaxsiy bo'lishi ham mumkin. Ammo bu butun ummatga ziyon bo'lyapti bunda. Bular jihad qilmasa butun ummatga ziyon bo'lyapti. Va mana qaranglar, jihad maydonida ahli ilmlar bo'lmaslik uchun shuncha musibatlar tug'ilyapti. Shunga ham inshaalloh ular javob beradilar. Ammo shu mujohidlarga aytadigan gapimiz shu. Ki alhamdulillah ahli ilmlar bor shu maydonda. Ozgina bo'lsa ham va ular o'zlarining qoni bilan va siyohi bilan kitoblarni yozib ketganlar. Shu kitoblarga murojaat qilaylik. Shu kitoblarga murojaat qilib bilaylik. Amirning huquqi qancha bo'lar ekan? Ma'murning huquqi qancha bo'lar ekan? Jamoatning ma'nosi nima ekan? Bay'at degan nima ekan? Itoat degan qaysi darajada bo'lar ekan va Allohga itoat qilmaydigan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilmaydiganlarga qancha itoat qilinar ekan? Shu hamma narsalarni biz tushunishimiz kerak. Chinmay ko'r-ko'rani beqib kelib yurvorsak, bu xatarlik bo'ladi. Birodirlar, biz Qalampurning urug'larini ekib, olmani ya boshqa mevani kutmasligimiz kerak. Yaxshi eksik, yaxshi olamiz. Hosilimiz yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa mushkil bo'ladi. Ustoz aytadiki, men shu gapini havoga asosan aytmayapman. Yana shu gapni takroran o'qib beraylik. Laqad asbahat al-ma'rifa ahamma aslihati hadha al-asr. Ke ilm va bilishlik shu zamonaning eng muhim qurol hisoblanadi. Va la yumkinu an yaquda al-jahlatu hadha as-sira'. Va shu kurashni johillar hech qachon boshqarilmaydi. mahma kana min ixlosihim al muftarad agarcha ularning farz qilingan ixlosi qancha ko'p bo'lsa ham va ustoz aytadiki hada ma xalustu ilay mana shu xulosani men topganman ba'da tajribatin zatiyatin xossatin tawila uzun maxsus shaxsiy tajribadan keyin shuni topdim as'alulloha al ixlos val qabul va shu uzun tajribada men mujohidlar bilan yashaganman inqilobchilar bilan yashaganman alloh taoladan ixlos va qabuliyatni so'rayman 1980-yil milodidan mana 2004-yil milodigacha men shu maydonda yuribman 24 yil hozir agar ustoz biz bilan bo'lganda edi 34 yil bo'lar edi alloh taolo o'zi najot bersin ustozga tog'utlarning qamoqxonalarida turibdi. Alloh taolo najot bersin. Va ustoz aytadiki, men zamonamizdagi jihodiylar bilan maydonda qatnashganman. Uzoqda o'tirib ekrandan gap gapirmayapman. Bular bilan birga yurganman. Va oddiy odam bo'lib ham yashamaganman. Ko'p muhim rollarda turganman. عشت خلالها تجربة الجهاد في سوريا ميدانا ميدانيا maydoniy tajribam Suriya jihoddan boshlanadi. 1980-yil milodiydan men Suriyaning jihod maydonlarida yashaganman va 1982-yil milodiyda سدن كين voqeasidan keyin men نين عسكري askariy qanotida qomondan bo'lganman. Va 1988-yil milodiydan 92-yil milodiygacha Afg'onistonda Sovet Ittihod va kommunizmga qarshi bo'lgan jihodda ham ishtirok qilganman. So'ngra 1993-yil milodiydan 97-yil milodiygacha Aljazoirlik afsuslik tajribasida ham targ'ibot sohasida Londonda o'tirib ishtirok qilganman. Hattoki biz ularning boshchiliklardan bo'lgan xatolarni bilib, ulardan baroatni e'lon qildik. Ya'ni Aljeriyalik mujohidlardan. Va shu to'g'risida men kitobim Shahadati alal jihadi fil Jazairni yozganman. Shahadati alal jihad fil Jazair shu kitobni yozib, ulardan baroatni e'lon qilganmiz. Bundan keyin eng muhim jihodiy tajriba Bu zamonamizning, asrimizning eng muhim jihodiy tajribada ham ishtirok qilganmiz maydonda. U qaysi tajriba ekan? 1996-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha Talibonlar bilan afg'on arablar birlashgan holatda Afg'onistonda shu tajribani qilganmiz. Islomiy imoratda ham yashaganman demoqchi. Va shu ma'lum bo'lsin birodarlarimizga ki ustozimiz Abu Musa Absuri hafizahulloh Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar Mujahid hafizahulloh va nasrahuga maslahatchi bo'lganlar. Siyosiy maslahatchi bo'lganlar. Va Jumobay Namangani rahimahullohni muhojirlarga qomondan qilib qo'yishlik rejasining kalidi ustoz bo'lganlar. Bu kishi Samarqand Buxoroni fath qilish kerak deb bir rejani Amirul Mu'minin hafizahullohga taqdim qilganlar. Shunga binoan Amirul Mu'minin Buxorolik Jumabay Namangani rahimahullohni qomondan qilib saylaganlar. Shu odam aytayaptiki, shundan oldin ham ko'p joylarga men yashaganman. Arab davlatlar, musulmon mamlakatlar, Avropa davlatlar ko'p joylarga aylanib, aylanib darbadar bo'lib yurganman. Ustoz aytadiki, Alloh taolo menga umumiy inqilobchilarning rahbarlari bilan muloqot qilishni ham nasib qildi va ko'p jihodiy jamoatlar, harakatlar va rahbarlar bilan xosatan muloqot ham qilganman. Xususiy-xususiy muloqot ham qilganman. Va bu orqali o'nlab jihodiy va islomiy ishlarning tajribalariga ham guvoh bo'lganman. Va men jihod maydonida fikr, ta'lif va tasnif, tarix va i'lomiy targ'iboti, tashviqoti ishlarida ham ishtirok qilganman. Bil idofa lil mubasharatil maydaniya. Faqat targ'ibotda o'tirmaganman, balki maydonlarga ham alhamdulillah chiqqanman. Endi shubha paydo bo'ladi, ustoz riyo qilyapti. Va la azkuru hada huna lil fakhr. Men buni faxrlanish uchun yozmayapman. Va laysa al maqamu maqamahu. Faxrlanishga o'rinim yo'q. Nima asosiga faxrlanaman? Va asalulloha al-ikhlas. Men Alloh taoladan ixlosni so'rayman. Men shu narsalarni aytib Shuni aytmoqchimanki, shu soqollarimiz quyosh ostida oqargani yo'q. Buni ustoz aytmadi, men o'zim qo'shib qo'ydim. Ustoz shuni aytmoqchiki, mana sizlarning oldilaringizda hozir bu kitobda kelyotgan gaplar bu jihodiy maydoni uzun va har xil tajribasining xulosasi birodarlar. haqqahu min al-ihtimam. shuning uchun bu ahamiyat haqqini ham bersin birodirlar bunga abu muso absuriy nimani biladi deb nauzu billah beodoblik qilmasligimiz kerak salaf solihlarimiz bular va alloh taolo salaflarimizga qanday odob saqlashimiz kerak shuni bizga o'rgatgan robbana ag'fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon ey alloh bizni kechir va iymon bilan bizdan oldin o'tib ketgan salaf solihlar birodarlarimizni kechir. Va la taj'al fi qulubina ghillan ladina amanu. Va ahli iymonlar to'g'risida qalblarimizda g'ilg'ish va ginani so'qqimagin. Robbana innaka raufur rahim. Ey Rabbimiz, sen mehribonsan, rahimsan, karimsan. Mana ustoz aytyaptiki, men shu narsalarni faqat shu uchun aytyapmanki, sizlar shu kitobga ahamiyat beringlar. Bu odamning soqollari quyoshda oqarib ketgani yo'q, ya'ni shuni aytmoqchi. Ustoz aytadiki, men fikrimni va ko'p vaqtlarimni ishlatganman shu kitob yozish uchun. Va jihad maydonida ishlayotgan ko'p odamlar bilan munozara qilganman, munoqisha qilganman. uzun-uzun gaplashganman. Xosatan min kawadirihi va qiyadatihi al-mujarribin. Xosatan tajribalik rahbarlar va kadrlar bilan ko'p aralashganman. Va biz shuni ko'p tafakkur qildikki, biz ustimizga kelib qolgan musibat va bundan chiqish yo'llari qaysilar ekan? Men shu xulosalarni shu kitobning juldlarining orasida band qilib sizlarga bermoqdaman. Toki bu xizmatimiz kelajak avlodlarimizga yordam qilsin va yana ishni oldiga olib borishga ularga foydali bo'lsin. Ustoz aytadiki, men birinchi kitobim As-Savratul Islamiyya al-Jihadiyya fi Suriya alamun va amal shunda yozganman. Bu kitobning tarjimasi shuki, Suriyadagi islomiy jihodiy inqilob va dardlar va orzular. Shu kitobni ustoz 1987-yil milodiyda yozganlar. Aytadiki, o'sha kitobda men bir narsani aytgan edim, uni yana bir yerda takror qilib beraman. Iqtibos bu. Inna ala kulli jilin jihadiyyin an yuwallida nazariyatahu al-amaliyya. Ustoz Abu Mus'ab Suri hafizahulloh aytadiki, men o'zim kitobimda men o'zim kitobim As-Sawratul Islamiyya al-Jihadiyya fi Suriya alamun va amalun shunda shunda yozgan edim. إن على كل جيل جهادي أن يولد نظريته نظريته العملية يعني هر جهادي أولاد o'zining amaliy nazariyasini o'zi yaratish kerak. Min xilal at-tajribati az-zatiyya. shaxsiy tajriba orqali amaliy nazariyasini shaxsiy tajriba orqali o'zi yaratish kerak endi bunda shubha yo'qki kitobi sunnat yorug'da bo'ladi hammasi bunda shubha yo'q ammo buni taraqqiyot qildirish qanday bo'ladi an yutawwiraha fi daw'i tajarib sabiqa buni oldin bo'lgan tajribalarning hosillarga qarab kuchaytirsin. Oldin qilgan salaf solihlarimiz shu tajribani qilgan edilar. Uning hosili nima bo'ldi? Shunga qarab kuchaytirsin. Endi savol tug'iladiki, shu amaliy nazariya qayerda topiladi? Jamiya Azhardimi, Madinadami, yo Mir Arab degan Buxoroda madrasadami? Ya Karachida turgan madrasalardami? سوال ده أي أنت إن النظرية الجهادية العملية لا تولد في رؤوس المؤلفين والمفكرين فوق المكاتب الأنيقة بو جهادي عملي نظرية چرايلك چرايلك استولار ده اترب كتاب يوزيبت كان كاتبلر كلا كاللالر ده پيدا بوميد ولرنين ميالر ده پيدا بوميد بو نظرية ولا من خلال حياة الدعة المريحة va na bu nazariya maishat qilib yashayotgan odamlarning shu hayot orqali ham paydo bo'lmaydi. Va la tanzilu ala ashabiha min qimmati al-haram at-tanzimiy li harakatihim. Va shu nazariya piramida sistemada qurilgan tanzimlarning boshidan pastga tushmaydi. Kattalarda bor nazariya. Ama pastga u tarqalib ketmaydi. Bal tuladu fi khanadiqil qital va sahatil i'dad. Balki bu amaliy nazariya qital sangarlarida va i'dad sohalarida paydo bo'lar ekan. Va masaril mihnati va utuniha va ibtila safarda va imtihon safarlarida tug'iladi shu nazariya. Shu shunday bir aqidaga, shunday bir nazariyaga shuning narxi bor. Va uning narxi nima? Mashaqqat. Uning narxi nima? Har xato va har tajribadan keyin qon berish kerak va mashaqqatlanish kerak. Musibatlanish kerak. Hattoki bulardan keyin keladiganlar, bularga qo'shiladiganlar. Bular shu tajribalarni oladi va to'g'ri bo'lib yuradi. Ular yanadan tajriba qilishga hojat qolmaydi. Endi shu savol ham tug'iladiki, tajribalarida xato bo'lsa, xato bo'lsa, foydasi nima bor ekan? Va ko'p qon ketsa bunda foyda nima ekan? Aytadiki, inna tajaribal fashila bahidatu thaman. Nomuvaffaqiyatsizlikka uchrashgan tajribalar ko'p qimmatlik bo'ladi. Lekin ba'zida mag'lubiyat g'alabadan ham ko'proq foyda beradi. Iz yujma'u tajribatu ilal mujarrib. Zaraki o'sha vaqtda tajribachining oldida bir tajriba ham kelib qoladi. Mayla g'alaba kelmadi ularga, Mayla ular g'olib bo'lmadilar. Lekin tajribani hosil qildi-ku. Ya'ni agar tajribadan keyin ularga sobit qadamlik va shu safarda davomlik Alloh taolo tarafidan yo'zilgan bo'lsa va ular azimatdan ham ish olsalar, فإنه يشكل له أرضية الانتصار الحاسم القادم بإذن الله shu narsa ularga بر g'alaba uchun Allohning izni bilan bir zaminani yaratib beradi. Shuning uchun birodarlar, bu jihodiy jamoatlarning tajribalari bu انشاء الله اگر الله Agar Alloh taolaning yordami و الله Alloh طرفتن ثابت قدم qadamlik berilsa و yana yurishga azimatimiz bo'lsa, bu tajribalar zoya bo'lmaydi. Balki bu tajribalardan foydalansa bo'ladi. Va shu tajribalar kelajak vaqtlarda g'alaba, nusrat va hukumatlarga g'alaba va nusratga zaminani tekislab, to'g'rilab beradi. Biiznillah. Ustoz aytadiki, laqad ayashtu bi nafsi tajarib jihadiyya marira. Men o'zim ko'p achchiq jihodiy tajribalarning ichida yashaganman va mujohidlar bilan aralashib, ular bilan ko'p yurib, bundan tashqari ham ko'p yaxshi-yaxshi tajribalarga ham guvoh bo'lganman. Faqat achchiq emas, yaxshi tajribalari ham bor. Va bu tajribalarni qilganlar bilan gaplashganman, ular bilan ko'rishganman. So'ngra ularning tajribalari va oldan o'tib ketgan inqilobiy tahriklarning tarixi bilan taqqoslaganman. وكوف فايدلينجمان وحاولت في هذا الكتاب أن أهضم كل ذلك وشو كتاب دم من شنو حركة قلدم كي بو سنة هزم قلاي شو هم سنة شو كتاب جا كرغز بقوياي وأقدمه في نظريات عمل قد تكون مساعدة على مسارنا القادم وشنا تقديم قلمان تاكبو كلاجك سفر مزجا لك بوسن ياردمچي بوسن وكم بز yizlarimizda yurmoqchi bo'lsa Allohning tavfiqi bilan unga ham foydali bo'ladi. Birodarlar, Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytadilarki, bugungi kunda Amerika va g'arbi hadora va ular insoniyatga, bashariyatga keltirgan musibatlar bular hammasi bir shunday kasallikki bu bashariyatni urab oldi. Amerika va g'arbiy hadora keltirgan kasallik bugun bashariyatni o'rab turibdi. Kasallik kalimasining haqiqiy ma'no berdi topiladi. Haqiqatan kasallik ekan bu. Amerika bu dunyoda bir kasallik ekan bu. Bu bir sarton ekan, bir kanser ekan bu. Va shunda ham shubha yo'qki, bu kasallik nima uchun keldi va bu kasallikning davosi nima? Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu hadisida bor. Mana tajriba tajriba degan ustoza oxir ustoz yana kitob va sunnatga qaytirib olib kelyapti bizni. Ke faqat tajribangizga qaramang, balki kitob va sunnatga qarab yuring. Shuning uchun ustoz aytadiki, mana bu Amerika bir kasallik. Bu kasallik bo'lsa, nima uchun bo'ldi bu kasallik va shu kasallikdan chiqishning iloji nima? Mana bu meni tajribalarim demayapti. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisiga qaraylik deyaptilar. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آیت دلر ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء الله تعالی بران تکسلگنه تشر ماده مگر اونین دواسنه هم برلا تشرد عرفه من عرفه بلا دیگنه اون بلده و جهله من جهله بلما دیگنه بلما ده لیکن الله تعالی تشرگن و استاد ایتده که من شو کتاب ده حرکت قلدم که شو دوانه tushuntirib beray. La'allalloha yaj'aluna wa man sayasiru ala xuto man mada mimman arafahu. Shoyatki bizni va biz va kim biz izlarimizga qarab yursa, mumkin ular shu davoni bilganlardan bo'lar. La'allana nastarihu an nuriha ummatana. Ey birodarlar, shu kasallikni bilib bu kasallikka davoni ham bilib biz shoyat ummatimizga rohat berarmiz. balki butun bashariyatga rohat berishga sababchi bo'larmiz. Min a'radi da Amerika va hulafaiha. Bu Amerika degan kasallik bundan va uning malailardan shoyatga biz ummatga rohat berarmiz. Bular butun bashariyatni ommatan va musulmonlarni xosatan musibat va balolarga giriftor qilib tashadilar. va biz shu kasallikka davo qilishimiz kerak inshaalloh. Fayakunu fi zalika ash bi bi'iznillah. Va inshaalloh bunga binoan biz shifo topamiz. Faqat ummatimizga emas, balki butun bashariyatga inshaalloh shifo topamiz. Shuning uchun birodirlar, kelinglar ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh bizga tushuntirayotgan bu olamiy jihodga nasibimizni qo'shishga harakat qilaylik. va alloh taoladan so'raylikki alloh taolo kichkina bo'lsin mayda choyda amallarimiz bo'lsin qiyshiq va har xil siniq amallarimiz bo'lsin alloh taolo o'zining huzurida qabul qilsin bu olamiy jihodda biz mayli devor bo'lolmadik bu jihodga biz asos bo'laylik Va hammamizga ma'lumki asosda har xil mayda choyda siniq va yaramaydigan toshlar ham kirib ketadi ممكن بز ولردن مس وشو بزق قد تصاعد الدر اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته